Surat Al-Isra au Bani Israel imeteremka maka. Sura hii tukufu ina aya 111. Nayo ni sura ya maka ila aya hizi za 26, 32, 33, 57 na tangu aya ya 73 mpaka aya 80. Aya zote hizi nazo ni 12 ni za Madina. Sura hii imeanza kwa kumsabihi yani kumtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu kisha ikaitaja Isra nayo ni safari ya usiku aliyochukuliwa mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka maka mpaka Baitul Muqaddas yani Yerusalemu na baadaye akapelekwa mbinguni na kurejeshwa maka usiku ule ule. Baadaye sura inaeleza ujumbe wa Nabii Musa alaihi salam na yaliyokuwa ya wana wa Israeli kisha ikaashiria cheo cha Qur'ani tukufu katika uongofu na zikatajwa aya za uumbaji usiku na mchana na yatakayowatokea watu siku ya kiyama katika kulipwa kwa vitendo walivyovitenda duniani. Na subhanahu amebainisha sababu za kuharibika umma na hali ya watu katika kuhangaika kwao na matokeo ya vitendo vyao huko akhera. Tena zikaja aya za kutukuzwa wazazi baba na mama na hali ya watu kuhusu mali zao na zikaja amri kumi za kuunda umma uliobora kisha subhanahu akauvunja uzushi wa washirikina kuhusu malaika kisha akabainisha Qur'an inavyoeleza hoja zake kisha subhanahu akaashiria anavyostahiki kuhimidiwa na upinzani wa washirikina akawapa wasia waumini na Mwenyezi Mungu mtukufu akaeleza namna anavyowatendea makafiri duniani na akhera tena akaeleza asili ya uumbaji wa binadamu na shetani na akawatisha washirikina kwa aya zake. Baada ya hayo subhanahu alibainisha utukufu wa binadamu na akataja adhabu za siku ya kiyama. Akataja vipi washirikina wanavyojaribu kumzuia nabii asitimize wito wake na vipi Mwenyezi Mungu anavyomtia nguvu. Baada ya hayo allahu Subhanahu wa Ta'ala akamuhusia nabii kwa wasia za uongofu na wito mnasaba. Kisha akaashiria cheo cha Qur'an tukufu na akataja habari za roho na akaashiria siri zake. Kisha akataja umuujiza wa Qur'an kushindwa majini na watu kuleta mfano wake na akabainisha subhanahu uwezo wake kuleta ishara nyingine. Tena akataja vipi Qur'an ilivyokusanya haki na hali za waumini wema katika imani zao na inavyotakikana kuwa daima wawe wanamhimidi Mwenyezi Mungu na wakimtukuza. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir Subhanahu ametakasika aliyemchukua mja wake usiku mmoja kutoka msikiti mtukufu mpaka msikiti wa mbali ambao tumevibariki vilivyouzunguka ili tumuonyeshe baadhi ya ishara zetu hakika yeye ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Wa ataina Musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Na tukampa Musa kitabu na tukakifanya uongofu kwa wana wa Israeli msiwe na mtegemewa ila mimi. Dhurriyatan man hamalna ma'nuh innahu kana abdan shakura, enyi kizazi tuliowachukua pamoja na Nuhu hakika yeye alikuwa mja mwenye shukrani. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidun fil ardi marratayn لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا na tukawahukumia wana wa Israeli katika kitabu kwamba hakika nyinyi mtafanya fisadi katika nchi mara mbili na kwa yakini mtapanda kiburi kiburi kikubwa فإذا جاء وعد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار wakana wa'dan maf'ula basi itapofika hali ya kwanza yake tutakupelekeeni waja wetu wakali kwa vita watakuingilieni ndani ya majumba na hii ilikuwa ahadi iliyotimizwa thumma radadna lakum alkarata alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum waj'alnakum akthara nafira kisha tukakurudisheni nguvu zenu dhidi yao na tukakusaidieni kwa mali na wana na tukakujalieni mkawa wengi zaidi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا tatbira. Basi mkifanya wema mnajifanyia ويما نفسي زينو. na mkifanya ubaya mnajifanyia wenyewe na ikifika hadi ya mwisho ili waziharibu nyuso zenu na waingie msikitini kama walivyoingia mara ya kwanza na waharibu kila walichokiteka kwa uharibifu mkubwa asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna wajalna jahannam جهنم للكافرين حصيرا waenda Mola wenu mlezi akakurehemuni na mkirudia na sisi tutarudia na tumeifanya jahannam kuwa ni gereza kwa ajili ya makafiri inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا حقيقة هي قرآن inaongoa kwenye yaliyonyooka kabisa na inawabashiria waumini ambao wanatenda mema ya kwamba watapata malipo makubwa wa annal ladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adhaban alima na ya kwamba wale wasioiamini akhira tumewaandalia adhabu chungu wayad'u al-insanu bish-sharri du'aahu bil khair وكان الإنسان عجولا na mwanadamu huomba shari kama vile aombavyo kheri kwani mwanadamu ni mwenye pupa وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila na tumefanya usiku na mchana kuwa ishara mbili tena tukaifuta ishara ya usiku na tukaifanya ishara ya mchana ni yenye mwangaza ili mtafute fadhila itokayo kwa Mola wenu mlezi na mpate kujua idadi ya miaka na hisabu na kila kitu tumekifafanua waziwazi wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura na kila mtu tumemfungia amali yake shingoni mwake na siku ya kiyama tutamtolea kitabu atakachokikuta kiwazi kimekunjuliwa Iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba Ataambiwa soma kitabu chako nafsi yako inakutosha leo kukuhisabu ihtada fa inma yahtadi li nafsihi ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا anayeongoka basi anaongoka kwa ajili ya nafsi yake na anayepotea basi anapotea kwa hasara yake mwenyewe wala habebi mbebaji mzigo wa mwingine wala sisi hatuadhibu mpaka tumpeleke mtume وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا na pindi tukitaka kuteketeza mji huwaamrisha wale wenye starehe na taanusi lakini wao huendelea kutenda maovu humo basi hapo kauli uthibiti juu ya mji huo nasi tukauangamiza kwa maangamizo makubwa وكم أهلكنا بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ibadihi khabiran na kaumu ngapi tumeziangamiza baada ya Nuhu, na Mola wako mlezi anatosha kabisa kuwa ni mwenye kuzijua na kuziona dhambi za waja wake من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا anayetaka yapitayo upesi upesi tutafanya haraka kumletea hapa hapa tunayoyataka kwa tumtakaye kisha tumemwekea jahannam ataingia humo hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa na kufurushwa. Waman arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, na anaitaka akhira na akazifanyia juhudi amali zake, naye ni muumini, basi hao juhudi yao itakuwa ni ya kushukuriwa. kullan numiddu haulai wa haulai min atai rabbik wama kana atai rabbika wote hao tunawakunjulia hawa na hao katika neema za Mola wako mlezi wala neema za Mola wako mlezi hazizuiliki. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd wala al-akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila, angalia vipi tulivyowafadhili baadhi yao kuliko wenginewe na hakika akhira ni yenye daraja kubwa zaidi na fadhila kubwa zaidi la taj'al ma'a allahi ilahan akhar taq'ud madhmuman makhzula usimfanye mungu mwingine pamoja na mwenyezi mungu usije ukawa wa kulaumiwa uliyetupika. wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Na Mola wako mlezi ameamrisha kuwa msimwabudu yeyote ila yeye tu. Na wazazi wawili muwatendee wema. Mmoja wao akifikia uzee naye yuko kwako au wote wawili, basi usimwambie hata ah wala usiwakemee. nasema nao kwa msemo wa heshima waghfir lahumā janāḥa adh-dhulli min ar raḥmati wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā na wainamishie bawa la unyenyekevu kwa kuonea huruma na useme Mola wangu mlezi warehemu kama walivyonilea utotoni rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lilawabin ghafura, Mola wenu anajua kabisa yaliyo nyoyoni mwenu, ikiwa nyinyi mtakuwa wema basi hakika yeye ni mwenye kuwaghufiria wanaotubia kwake wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wabna as-sabili wala tubadhir tabdhira na mpe aliye jamaa yako haki yake na maskini na msafiri wala usitumie hovyo kwa fujo innal mubadhirin kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash shaytan li rabbih kafura hakika badhirifu ni ndugu wa mashaitani na shaitani ni mwenye kumkufuru Mola wake mlezi wa imma tu'ridanna anhum ibtigha رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا Na ikiwa unajikurupusha nao nawe unatafuta rehma ya Mola wako mlezi unayoitaraji basi sema nao maneno laini wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast fataq'ud maluman mahsura wala usiufanye mkono wako kama uliofungwa shingoni mwako wala usiukunjue wote kabisa utabaki ukilaumiwa muflisi inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana biibadihi khabiran basira hakika mula wako mlezi umkunjulia riziki amtakaye na humpimia amtakaye hakika yeye kwa waja wake ni mwenye kuwajua na kuwaona wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum in qatlahum kana khita'an kabira wala msiwaue wana wenu kwa kuogopa maskini sisi tunawaruzuku wao na nyinyi hakika kuwaua hao ni hatia kubwa. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, wala msikaribie uzinzi hakika huo ni uchafu na njia mbaya. Wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza isipokuwa kwa haki na aliyeuliwa kwa kudhulumiwa basi tumempa madaraka mrithi wake lakini asipite mpaka katika kuua kwani yeye anasaidiwa. Wala taqrabu mala al-yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, wala msiakaribie mali ya yatima isipokuwa kwa njia iliyo bora mpaka afike utuzimani na timizeni ahadi, kwa hakika ahadi itasailiwa wa awful kayla idha kiltum wazinu bilqistasil mustaqim dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila natimizeni kipimo mpimapo na pimeni kwa mizani zilizo sawa hayo ni wema kwenu na hatimaye ndiyo bora wala taqfu ma laysa laka bihi ilm Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, wala usiyafuate usiyo na ujuzi nayo, hakika masikio na macho na moyo hivyo vyote vitasailiwa wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula wala usitembee katika ardhi kwa maringo hakika wewe huwezi kuipasua ardhi wala kufikia urefu wa milima kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha aya yote ubaya wake ni wenye kuchukiza kwa Mola wako mlezi dhalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikmah ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا Haya ni katika hikma alizokufunulia Mola wako mlezi. Wala usimweke pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine. Usije ukatupwa katika jahannam ukilaumiwa na kufurushwa. Afa asfaakum rabbukum bilbanina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan adhima, ye Mola wenu mlezi amekuteulieni wavulana na yeye akawafanya malaika ni banati zake kwa hakika nyinyi mnasema usemi mkubwa walaqad sarrafna fi hadha alquran lidhakkaru wama yaziduhum illa nufura na tumekwisha bainisha katika Qur'ani hii ili wapate kukumbuka lakini haikuwazidishia ila kuwa mbali nayo qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan labtaghaw ila dhil arshi sabila sema la ukuwa wangelikuwa pamoja naye miungu mingine kama wasemavyo basi wangelitafuta njia ya kumfikia mwenye kiti cha enzi subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira subhanahu wa ta'ala ametakasika na ametukuka juu kabisa na hayo anayosema tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihim وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا Zinamtakasa zote mbingu saba na ardhi na vyote viliomo ndani yake. Na hapana kitu ila kinamtakasa kwa sifa zake, lakini nyinyi hamfahamu kutakasa kwake. Hakika yeye ni mpole na mwenye maghfira. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا Na unaposoma Qur'ani tunaweka baina yako na wale wasioiamini akhira pazia linalowafunika. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا Na tunaweka vifuniko juu ya nyoyo zao wasije wakaifahamu na tunaweka kwenye masikio yao uziwi. Na unapomtaja katika Qur'ani Mola wako mlezi peke yake basi wao hugeuka nyuma wakenda zao. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Sisi tunajua vyema kabisa sababu wanayosikilizia wanapokusikiliza na wanaponong'ona. Wanaposema hao madhalim, nyinyi hamumfuati isipokuwa mtu aliyerogwa unzur kaifa darabu lakal amthal fadallu fadallu fala yastati'una sabila tazama vipi wanavyokupigia mifano basi wamepotea kwa hivyo hawawezi kuipata njia waqalu a idha kunna كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا Na walisema, je, tutapokuwa mifupa na mapande yaliyovurugika, tutafufuliwa kwa umbo jipya? قل كونوا حجارة أو حديدا Sema, kuweni hata mawe na chuma. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا Au umbo lolote mnaloliona kubwa katika vifua vyenu. Watasema, nani atakayeturudisha tena? Sema, yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza. Watakutikisia vichwa vyao na watasema, lini hayo? Sema asa yakawa karibu. Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithtum illa qalila. Siku watakapokuiteni na nyinyi mtamwitikia kwa kumshukuru na mkadhani kuwa hamkukaa ila muda mdogo tu. Wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwan mubina, waambie waja wangu waseme maneno mazuri, maana shetani huchochea ugomvi baina yao hakika shetani ni adui aliyedhahir kwa mwanadamu rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamkum au in yasha yu'adhibkum wama arsalnaka alayhim wakila Mola wenu mlezi anakujueni vilivyo akipenda atakurahimuni na akipenda atakuadhibuni Na hatukukutuma ili uwe mlinzi juu yao. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا Na Mola wako mlezi anawajua vilivyo waliomo mbinguni na katika ardhi. Na hakika tumewafadhilisha baadhi ya manabii kuliko wengine na Daudi tulimpa Zaburi. Ulidu alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa adh-dhurri ankum wala tahwila, sema waombeni hao mnaowadaia badala yake yeye hawawezi kukondoleeni madhara wala kuyaweka pengine ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrab wa yarjun wa yarjun rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna adhaba rabbika kana mahdhura hao wanaoomba wao wenyewe wanatafuta njia ya kuendea kwa Mola wao mlezi hata miongoni mwao walio karibu mno na wanataraji rehema zake na wanayehofu adhabu yake hakika adhabu ya Mola wako mlezi yafaa kutahadhari nayo wa imma qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm alqiyamati aw mu'adhibuha 'adhaban shadida kana dhalika fil kitabi masqura na hapana mji wowote ila sisi tutauteketeza kabla ya siku ya kiyama au tutaupa adhabu kali haya yamekwisha andikwa katika kitabu وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا wama nursilu bilayati ayati illa takhwifa, na hapana kinachotuzuia kupeleka miujiza ila ni kuwa watu wa zamani waliikanusha na tuliwapa wathamudi ngamia jike kuwa ni ishara iliyo dhahir lakini walidhulumu kwaye nasi hatupeleki ishara ila kwa ajili ya kuhadharisha wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin إلا فتنة shajarata al-mal'unata fil-qur'an ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا na tulipokuambia hakika Mola wako mlezi amekwisha wazunguka hao watu na hatukuifanya ndoto tuliyokuonyesha ila ni kuwajaribu watu na mti uliolaaniwa katika Qur'ani na tunawahadharisha lakini haiwazidishii ila uasi mkubwa وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس fasajadu illa iblis qala aasjudu liman khalaqta tina, na pale tulipowaambia malaika msujudieni Adam, wakamsujudia isipokuwa Iblisi, akasema je nimsujudie uliyemuumba kwa udongo qala araitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi alqiyamati la ahtanikan la ahtanikan dhurriyatahu illa qalila akasema hebu nambie habari ya huyu uliyemtukuza juu yangu ukiniakhirisha mpaka siku ya kiyama hapana shaka nitawaangamiza dhuria zake wasipokuwa wachache tu qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura akasema Mwenyezi Mungu ondokelea mbali atakayekufuata katika wao basi jahannam itakuwa ndiyo malipo yenu malipo ya kutimia واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا na wachochee wawezao katika wao kwa sauti yako na wakusanyie jeshi lako la wapandao farasi na waendao kwa miguu na shirikiana nao katika mali na wana na waahidi na shetani hawapi ahadi ila ya udanganyifu inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila hakika wewe huna mamlaka juu ya waja wangu na Mola wako mlezi anatosha kuwa ni wa kutegemewa. Rabbukumul ladhi yusji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima, Mola wenu mlezi ndiye anayekuendesheni merikebu katika bahari ili mtafute katika fadhila zake hakika yeye ni mwenye kukurehemuni nyinyi وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا na inapokufikieni taabu katika bahari au mnaoomba wanapotea isipokuwa yeye tu na anapokuvueni mkafika nchi kavu mnageuka ama mwanadamu ni mwingi wa kukanusha afa amintum an yakhsifa bikum janib albarri au yursila alaykum hasiba au yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila je yeah mmeaminisha ya kuwa hatakudidimizeni upande wowote katika nchi kavu au kwamba hatakuleteni tufani la kokoto kisha msipate wa kumtegemea am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursil alaykum qasifan min ar-rih fayughriqakum فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ama mmeainisha ya kuwa hatakurudisheni humo mara nyingine na kukupelekeeni kimbunga cha upepo akakuzamisheni kwa mlivyokufuru na kisha msipate kunusuruni nasi walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من mimman khalaqna tafdila na hakika tumewatukuza wanadamu na tumewapa vya kupanda nchi kavu na baharini na tumewaruzuku vitu vizuri vizuri na tumewafadhilisha kwa fadhila kubwa kuliko wengi miongoni mwa tuliowaumba. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا siku tutapowaita kila kikundi cha watu kwa mujibu wa kifuatacho basi atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia basi hao watasoma kitabu chao wala hawatadhulumiwa hata chembe waman kana fi hadhihi a'ma fi al akhirati a'ma wa adallu sabila na aliyekuwa hapa kipofu basi atakuwa kipofu akhera na atakuwa aliipotea zaidi njia wa in كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا na hakika walikaribia kukushawishi uache tuliokufunulia ili utuzulie mengineyo na hapo ndio wangalikufanya rafiki walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila na lau kuwa hatukukuweka imara ungelikaribia kuelekea kidogo idhan la adhaqnaka dhi'fa alhayati wa dhi'fa almamati thumma la tajidu laka alayna nasira hapo basi bila shaka tungelikuonjesha adhabu mardufu ya uhai na adhabu mardufu ya kifo kisha usingepata mtu wa kukunusuru nasi wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi liyukhrijuka minha wa idha la yalbathuna khilafaka illa qalila na walitaka kukukera ili uitoke nchi na hapo wao wasingelibakia humo ila kwa muda mchache tu sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila huo ndio mwendo kwa mitume tuliowatuma kabla yako wala hupati mabadiliko katika mwendo wetu. Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an alfajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda, shika sala jua linapopinduka mpaka giza la usiku na Qur'ani alfajiri. Hakika Qur'ani alfajiri inashuhudiwa daima wa al layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda naamka usiku kwa ibada ni ziada ya sunna hasa kwako wewe Wenda Mola wako mlezi akakunyanyua cheo kinachosifika. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nasema Mola wangu mlezi niingize mwingizo mwema na unitoe kutoka kwema na unipe nguvu zinazotoka kwako zinisaidie. Wa qul jaa alhaq wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa, nasema kweli imefika na uongo umetoweka hakika uongo lazima utoweke wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara na tunateremsha katika Qur'ani yaliyo ni matibabu na rehma kwa waumini wala hayawazidishi madhalimu ila hasara wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi wa idha massahu ash sharr kana ya'usa na mwanadamu tunapomneemesha hugeuka na kujitenga kando na inapomgusa shari hukata tamaa qul kullu ya'malu ala shakilatihi rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila sema ila mmoja anafanya kwa namna yake na Mola wenu mlezi anajua aliongoka katika njia wayasalunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min alilmi illa qalila, na wanakuuliza habari za roho, sema roho ni katika mambo ya Mola wangu mlezi nanyi hamkupewa katika ilmu ila kidogo tu wala in شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا na tungelipenda tungeliondoa tuliokufunulia kisha usingelipata mwakilishi wa kukupigania kwetu kwa haya إلا رحمة من ربك Inna fadlahu kana alayka kabira, isipokuwa iwe rehma itokayo kwa Mola wako mlezi, hakika fadhila yake kwako ni kubwa. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Sema, wangelikusanyika watu na majini ili walete mfano wa hii Qurani, basi hawaleti mfano wake, hata wakisaidiana wao kwa wao. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا نحكيك تمويليز واتو katika hii Qur'ani kwa lakini watu wengi wanakataa isipokuwa kukanusha tu waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a na walisema hatutakuamini mpaka ututimbulie chemchemu katika ardhi hii au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira au uwe na kitalu cha mitende na mizabibu na utupitishie mito kati yake ikimiminika au tusqita as-samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaa'ikati qabila au tuangushie mbingu vipande vipande kama ulivyodai au tuletee Mwenyezi Mungu na malaika uso kwa uso au yakuna laka baitun min زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أو uwe يوم nyumba ya أو au upae wala hatutaamini kupaa kwako mpaka tuteremshie kitabu tukisome sema subhana rabbi ametakasika mula wangu mlezi kwani mimi ni nani isipokuwa ni mwanadamu na mtume wama mana'annas an yu'minu idh ja'ahumul hudaa ba'atha Allahu basharan rasula na nini kilichozuilia watu kuamini ulipowajia uongofu isipokuwa walisema je Mwenyezi Mungu humtuma mwanadamu kuwa ni mtume Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim lanazzalna alayhim من السماء ملكا رسولا Sema, ingelikuwa duniani wapo malaika wanatembea kwa utulivu wao, basi bila shaka tungeliwateremshia malaika kuwa ni mtume wao. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا Sema, Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yangu na nyinyi hakika yeye anawajua vyema waja wake na anawaona wa man yahdi Allahu fa huwa almuhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya min dunihi ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم نعم sa'ira na anayemhidi مونغو بس هو يندي عليه aliyehidika na anayewapotoa basi hutowapatia walinzi badala yake na tutawakusanya siku ya kiyama hali wakikokotwa juu ya nyuso zao nao ni vipofu na mabubu na viziwi na makazi yao ni jahannam kila moto ukifanya kusinzia utazidi kuchochea wake kwa nguvu dhalika jazaa جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا Hayo ni malipo yao kwa sababu walizikataa ishara zetu na wakasema Hivyo tukisha kuwa mifupa na mapande yaliyovurugika tutafufuliwa kwa umbo jipya. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ardha qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا kwani hawakuona ya kwamba Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi ni mwenye kuweza kuumba mfano wao na yeye amewawekea muda usio na shaka yoyote lakini madhalim hawataki ila ukafiri qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq وكان الإنسان قتورا سيما Lau kuwa nyinyi mnazimiliki hazina za rehma za Mola wangu mlezi basi hapana shaka mngelizuia kuzitumia kwa ajili ya kuhofu na mwanadamu tangu hapo tabia yake ni mchoyo walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayinat فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا نقا يقيني تلمب موسى إشارة تسا زلزوازي وأوليزي وانا وإسرائيلي ألي بوافكيا نفرعوني أكوانبيا hakika mimi na kuona wewe Musa umerogwa. Qala laqad alimta ma anzala haulai illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la adhunnuka ya fir'aun mathbura. Musa akasema, wewe unajua bila shaka kuwa haya hakuyateremsha ila Mola mlezi wa mbingu na ardhi ili kuwa ni ushahidi wa kuonekana na hakika mimi bila shaka na kuona wewe Firauni huwa umekwisha angamia fa arada an yastafizzahum min al-ard fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a basi Firauni akataka kuwafukuza katika nchi kwa hivyo tukamzamisha yeye na waliokuwa pamoja naye wote wa qulna min ba'dihi li bani israila askunu al-ardha fa idha jaa wa'du al-akhirati ji'na bikum lafifa na tukawaambia baada yake wana wa Israeli kaeni katika nchi itapokuja ahadi ya akhira tutakuleteni nyote pamoja wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira na kwa haki tumeiteremsha na kwa haki imeteremka na hatukukutuma ila uwe mbashiri na mwonyaji wa qur'anan فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا Na Qur'ani tumeigawanya sehemu mbalimbali ili uwasomee watu kwa kituo na tumeiteremsha kidogo kidogo. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون يخرون للأذقان سجدا سيما يمينيني أو مسي يميني أكيك والي وليو بيو علمو قبل ياكي ونبو وهي huanguka kifudifudi wanasujudu wayaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula na wanasema subhana rabbina ametakasika mola wetu mlezi hakika ahadi ya Mola wetu mlezi lazima itimizwe. Wayakhiruna lilazqani yabkuna wa khushu'a, na huanguka kifudifudi na huku wanalia na inawazidishia unyenyekevu. Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا Sema, muombeni Allah au muombeni Rahman kwa jina lolote mnalomwita. Kwani yeye ana majina mazuri mazuri. Wala usitangaze sala yako kwa sauti kubwa, wala usifiche kwa sauti ndogo bali shika njia ya kati na kati ya hizo waqulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Nasema alhamdulillah himdi zote ni za Mwenyezi Mungu ambaye hana mwana wala hana mshirika katika ufalme wala hana rafiki wa kumsaidia kwa sababu ya udhaifu wake na mtukuze kwa utukufu mkubwa